Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի նստավայրում Բակո Սահակյանը ընդունել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը ըստ քաղաքագետի ոչինչ չի փոխելու։ Ոսկանապատ ինֆո վերլուծական գործակալության հրապարակած փաստաթուղթը այսօր ամենակննարկվող թեմաներից է։ Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը ընդլայնում է բուժման հնարավորությունները։ Սանկտ Պետերբուրգում կանցկացվի Երևանի օրեր ծրագիրը։ Արթուր Ալեքսանյանը աշխարհի երակի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 21-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն հանրապետության 26-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումների վերաբերյալ։ Համապատասխան զեկույցով հանդես եկել ազգային ժողովի նախագահ ԼՂ հրճակման 26-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման եւ համակարգման կառավարական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը կարևորել է միջոցառումները բարձր մակարդակով անցկացնելու անհրաժեշտությունը, համապատասխան հանրահայրականներ տալով քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Տուդակալյանին։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել հիմնադրամի աշխատանքը Արցախում հույս հայտնելով, որ կազմակերպությունը կշարունակի նույն երանդով իրականացնել իր հայրենանվեր գործունեությունը մեր հանրապետությունում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Ռաֆի Դուդակալյանն ասաց, որ հանրապետության ղեկավարի հետ քննարկվել են Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր հանդիպում են գործնականներ, քննարկեցինք մեր աշխատանքները։ Թուֆենկյան հիմնադրամը աշխատանքներ ծավալել է թե Արաջամուխ գյուղում եւ թե Քաշատաղի շրջանում։ Մեր գլխավոր քննարկումները երկու նյութերն էին։ Քաշատաղը հետակային մեր դիտառնա մեր աշխատանքների կենտրոնը Մուշաթաղի եւ Իշխանացոր եւ շրջակա համայնքները պիտի դառնան մեր բնագեցման ծրագրերի կենտրոնում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արաջամուհին, մենք Արաջամուհի ծրագիրը պիտի անցնենք Արևելյան Ամերիկայի Արցախ ֆոնդին։ Նախագահի այս մանրամասնությունների մասին խոսացինք։ Շուտով մենք պիտի ունենանք հյուրեր արտասահմանից, որոնք պիտի կան եւ մասնակիցներ են Արցախի անկախության տարեդարձին եւ այդ առիթով նաեւ հadoop ծրագրեր ենք ուզում մշակել մեր հյուրերի մասնակցությամբ, այդ ծրագրերի մասին խոսեցինք նախագահի հետ։ Դուք լսում եք լուրեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 23-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն Սոչի, որտեղ հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նախատեսվում է, որ երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն մի շարք ոլորտներում քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար, մշակութային երկկողմ փոխգործակցության օրակարգի առանցքային հարցեր, ինչպես նաև կանդրադառնան նախագահ Սերժ Սարգսյանի այս տարվա մարտին Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին։ Բարձր մակարդակի բանակցությունների ժամանակ անդրադարձ կլինի նաև Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՀԱՊԿ շրջանակներում համագործակցության զարգացման հերանեկարին առնչվող հարցերին։ Նախատեսվում է, որ հանդիպմանը նախագահները կարծիքներ կփոխանակեն միջազգային եւ տարածաշրջանային արդիական հարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Ռուսաստանում այսօր մեկնարկել է բանակ 2017 խորագրով գագաթաժողով ցուցահանդեսը։ Առաջին անգամ ներկայացվել է S500 եւ Antey 4000 նորագույն զենիթահրթիռային համակարգեր, որոնց հավանական գնորդների ցուցակում փորձագիտական շրջանակները արդեն իսկ նշում են նաեւ Ադրբեջանի անունը։ Վերլուծաբան Գարիկ Հարությունյանը քիչ հավանական է համարել, որ այդ համակարգերը առաջիկա տարիներին Ռուսաստանը կարտահանի, քանի որ դրանք պետք է նախ փորձարկվեն, համապատասխան կադրեր պատրաստվեն։ Բացի այդ խոսվում է նաև այն մասին, որ անգամ ռուսական բանակը համակարգը կստանա 2019-ին։ Նշենք, որ գագաթաժողով ցուցահանդեսին մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ոչ մի արդյունավետ գործողություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոստնախարարների հանդիպումից պետք չէ սпасել։ Այս մասին ասել է ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանը, անդրադառնալով Նյու Յորքում սեպտեմբերին նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոստնախարարների հանդիպմանը։ Կարելի է ասել հերթական հանդիպում է լինելու, ոչինչ չի փոխվելու, բանակցային նոր օրակարգ չի ձևավորվելու։ Ըստ էության 2016 թվականի ապրիլյան գործողություններից հետո գործընթացը կանգնած է։ գործ նշել է ռազմական փորձագետը։ Արթուր Եղիազարյանի խոսքով հայկական կողմը կրկին բարձրաձայնելու է սահմանին հետաքննող մեխանիզմերի տեղադրման հարցը, ադրբեջանական կողմը կրկին խոչընդոտելու է գործընթացին։ Անդրադառնալով հարցին, արդյոք հնարավոր է, որ այս ժամանակահատվածում նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների սրացմամբ Ռուսաստանը փորձի իրավիճակը Արցախի շուրջ թերացնել, նշել է, որ չի կարծում, որ այս փուլում նման բան կլինի։ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով Արցախի հակամարտության թեմայով սպասվելիք հանդիպումները բեկում չեն մտցնի գործընթացում։ Նրա խոսքով կարգավորում չի լինի, քանի որ մենք հակամարտության կարգավորման այդ փուլում չենք։ Իսկանդարյանը նկատել է, որ չի կարելի մտածել, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կարող է հայերի ու ադրբեջանցիների փոխարեն կարգավորել խնդիրը։ Նրա գնահատմամբ այս պահին խնդիր է դրված ագրեսիան նվազեցնել։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ այն հակամարտությունները, որտեղ կողմերը ունեն հնարավորություն ինչ-որ շփումներ հաստատելու, ապա հանդիպումներ են լինում նախարարների, նախագահների մակարդակով։ Սա ավելի լավ տարբերակ է, քան այն, որ ընդհանրապես շփման հնարավորություն չունենան։ Հակամարտող կողմերը պետք է հանդիպեն, եթե անգամ ոչնչի մասին չեն խոսում, եթե անգամ հանդիպումների ժամանակ միմյանց անեկդոտներ են պատմում, ասել է քաղաքագետը։ Անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմում ադրբեջանական կողմի ունեցած զոհերի իրական թվականակի մասին օրերս ոսկանապատ ինֆո վերլուծական գործակալության հրապարակած փաստաթուղթը ամենակննարկվող թեմաներից է, թե հայկական եւ թե ադրբեջանական հանրային դաշտում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Ոսկանապատ ինֆո վերլուծական գործակալության հրապարակած փաստաթուղթը սառը ցնցուղի ազդեցություն ունեցավ ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի համար, հոդս ցնդեցնելով այն ստերը, որոնցով այնտեղ կերակրում են սեփական հանրությանը։ Ոսկանապատ ինֆոն մշտապես հետևում է Ադրբեջանում տեղի ունեցող խմորումներին, թե քաղաքական եւ թե հանրային հարթակներում։ Այդ պատճառով էլ զարմանալի չէ, որ նման հույժ գախնի փաստաթղթի ձեռքբերումն ու հրապարակումը իրականացվեց հենց Ոսկանապատ ինֆոյի կողմից։ Գործակալության տնորեն քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, իհարկե չբացահայտելով պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության արտահոսքի աղբյուրն, ասաց. Հասկանում եմ, որ մի քիչ զարմանք է առաջացնում, բայց այդ ազոտողների կյանքում լինում են հաջողություններ եւ մի թեմայով շատ է զբաղվում, նյութը, որը կարեւոր է, որը իսկապես շատ պետքական է, ինքն է գտնում այդ ազոտողին եւ ոչ հակառակը։ Իսկ փաստաթուղթն իրենից ներկայացնում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիխովի զեկուցագիրը, հաստատագրված պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին դեռևս անցյալ տարվա ապրիլի 28-ին։ Նամակում բերված է ապրիլի 6-ի դրությամբ ադրբեջանական կողմի կրած կորուստների մասին հստակ տեղեկ նկատվություն։ Այնտեղ մասնավորապես ասված է. 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմի ընդհանուր կորուստները կազմել են 558 զոհված եւ 1293 վիրավոր զինծառայող։ Վիրավոր զինծառայողներից 58-ը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, զոհված 558 զինծառայողներից 52-ի անձը հնարավոր չէ նույնականացնել։ Ըստ Նաջմեդին Սադիխովի զոհված զինծառայողներից 205-ը հանդիսանում ստանում են Պաշտպանության նախարարության հատուկ նշանակության ուժերի զինծառայողներ։ Նրանցից 98-ը զոհվել է Թալիշ Մարտակերտ, 32-ը Ֆիզուլի Ջեբրայիլ, իսկ 75-ը կենտրոնական ուղություններով իրականացված հարձակողական մարտական գործողությունների ժամանակ։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով հնարավոր է, որ այս թվերը ոչ թե իրական կորուստների, այլ տվյալ պահին նրանց տրամադրության տակ եղած տվյալներն են։ Համոզված եմ, որ դա վերջնական թիվը չէ, դա այն թիվն է, որը եթե նախնական շրջանում ունեցել է իրենց գլխավոր շտաբը դրա տրամադրության տակ եւ որը արդեն իսկ բավական է որպեսզի այդ խոչապային տրամադրությունները առաջանային թե զորքի շարքում եւ թե հրամանատարության շրջանում Նամակից բարձ են դառնում նաեւ ադրբեջանական բանակում ու ազգաբնակչության շրջանում տիրող խոչապային բացասական տրամադրությունները, ինչի կապակցությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն առաջարկում է զոհված զինծառայողների դիերի փոխանցումն իրականացնել ոչ թե միաժամանակ, այլ փոքր խմբականակներով ծնողներին հանձնելով շաբաթական մոտ 60 մարմին, իսկ մի մասի հուղարկավորության արարողությունները ծնողների հետ համաձայնեցնելով իրականացնել գիշերային ժամերին վերահսկողության ներքո։ Առաջարկվում է նաև զոհվածների ընտանիքներին Պաշտպանության նախարարության հիմնադրամից հատկացնել 5000-ական մանատ։ Ավելին, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ զեկուցագիրը գրվել է այն օրերին, երբ ռետանային մարտեր էին ընթանում, ապա կարելի է ասել, որ այն սթափվելու իրականության հետ վերջապես առերեսվելու կոչ է։ Փաստաթղթի հրապարակումը դեռ երկար կզբաղեցնի ադրբեջանական կողմի համապատասխան պաշտոնյաներին։ Բաքվում ստիպված են ոչ միայն փորձել parzelu գախնի տեղեկատվության արտահոսքի աղբյուրը, այլև պայքարել նրա հաստրած հետևանքների դեմ, ինչը հեշտ գործ չէ մի հասարակությունում, որտեղ իշխանական քարոշչամեքենան այլևս կորցրել է իր վստահության ու արժանահավատության քվեն։ Իսկ առայժմ հարևան երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը բավարարվել է միայն շղթելով հրապարակված փաստաթուղթը այն հիմնավորմամբ, թե իբր Ադրբեջանում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու պաշտպանության նախարարը շփվում են բացարձակորեն բանավոր եւ պարզապես նամակագրության կարիք չունեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում ընթացիկ տարում բացվել է աուտիզմի սինդրոմով միջև 16 տարեկան երեխաների բուժման համար նախատեսված ենթակենտրոն։ Կենտրոնի ղեկավար Վարդան Թադևոսյանն ասել է, որ այն կարևոր նշանակություն ունի այդպիսի խնդիրներ ունեցող երեխաների ընտանիքների համար, քանի որ այն հագեցած է բուժման համար բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Բացի նշված հիվանդությունից կենտրոնում տարեկան բժվում է մինչև 1000 մարդ, ովքեր ունեն ֆիզիկական եւ մտավոր խնդիրներ։ Ըստ Վարդան Թադևոսյանի կենտրոնը արդյունավետ համագործակցություն ունի ֆրանսիական մասնագիտական ֆիզիոթերապևտիկ կազմակերպության եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ։ Անդրադառնալով հաշմանդամների հանգստին կենտրոնի ղեկավարը ընդգծել է, որ հուլիսի 27-ից օգոստոսի 7-ը տեղի է ունեցել ամառային ճամփար, որին աջակցել է մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Նշենք, որ Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը գործում է 1998 թվականի սեպտեմբերի 23-ից։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Սիրիայի Հալեբ նահանգը ամբողջությամբ ազատագրված է ահաբեկիչներից։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի գլխավոր օպերատիվ վարչության պետ Սերգեյ Ռուցկոյը։ Վերջին ամսում Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում արմատական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Կառավարական զորքերը լուրջ հաջողությունների են հասել եւ Սիրիայի կենտրոնական մասում զգալի հարվածներ հասցրել իսլամական պետություն կազմակերպությանը։ Հալեբ նահանգը ամբողջությամբ ազատագրված է ահաբեկիչներից, ասել է նա։ Ռուսկոյը ընդգծել է, որ գորոհայիններից ազատագրված է 50 բնակավայր եւ ավելի քան 27000 քառակուսի կիլոմետր սիրիական տարածք։ Սիրիական զորքերը ազատագրել են Էս Սուհնե ռազմավարական նշանակության բնակավայրը եւ շարժվում են Դեյր Էս Զորի ուղությամբ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտնել է, որ այլևս գործընկեր չի համարում Թուրքիային։ Նախագահ Էրդողանի մասին խոսելիս նա նշել է, որ վերջինիս ռեժիմի կողմից ահաբեկիչների աչակցումը բացահայտելուց հետո երկրի ղեկավարը քաղաքական մուրացկանի դեր է խաղում։ Ա թե ինչու Սիրիան չի վստահում նրան եւ ոչ գործընկեր, ոչ երաշխավոր է համարում թուրքական կողմին, ասել է Ասադը։ Մեծանհանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Զոյի Լովգրենը կոնգրեսը ներկայացրել բանաձև կոչանելով Մեծանհանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղարկել բժշկական եւ հոգեբանական զննության, բարձելու համար արդյոք նախագահին պաշտոնանկ անելու համար հիմքեր կան։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտահոգությունների տեղիք տվող հայտարարություններ է անում ու նույնպիսի վարկ ցուցաբերում թույլ տալով կասկածել, որ նրա հոգեկան խանգարումը խոչընդոտում է նախագահի պարտականությունները կատարելուն, ասվում է կոնգրեսականի բանաձևում։ Փաստաթղթակոչ է անում կառավարությանը անհապաղ դիմել բժշկական եւ հոգեբանական ոլորտի մասնագետներին նախագահին զննելու համար։ Սանկտ Պետերբուրգում սեպտեմբերի 6-ից 8-ը կանցկացվի Երևանի օրեր ծրագիրը։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը անդրադառնալով քույր ու գործընկեր քաղաքների հետ ունեցած համաձայնագրերին ու աշխատանքային ժամանակացույցին աշխատակազմի արտաքին կապերի եւ մշակույթի վարչություններին հանձնարարել է նախապատրաստվել միջոցառումների ծրագրի պատշաճ իրականացմանը, որի ընթացքում նախատեսվում են պաշտոնական հանդիպումներ, կլորսեղաններ, զբոսաշրջության, հանրակրթության, առողջապահության ներդրումային թեմաներով ինչպես նաև Երևանը ներկայացնող մի շարք մշակութային միջոցառումներ։ Մարզասերների համար Փարիզում ընթացող հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում 98 կիլոգրամ քաշային կարգում ոսկե մեդալը վիճարկեցին Հայաստանի հավաքականի առաջատար օլիմպիական չեմպիոն աշխարհի կրկնակի Եվրոպայի երրակի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանը եւ աշխարհի գավաթակիր ռուսաստանցի Մուսա Եվլոևը։ Եզրափակիչի առաջին մրցափուլում ըմբիշները վաստակեցին մեկական միավոր։ Գոտեմարտի ավարտին հայ ըմբիշը դուրս հրեց մրցակցին մրցագորգից եւ հաղթեց 3-1 հաշվով։ Հիշեցնենք, որ Կիսայի եզրափակում Արթուր Ալեքսանյանը 58 վայրկյանում 8-0 հաշվով տապալեց Ուզբեկստանը ներկայացնող Ռուստամ Ասակալովին, քառորդ եզրափակիչում օլիմպիական չեմպիոնը 6-2 հաշվով հաղթել էր վրացի Ռևազի Նադարեշվիլիին, 1/8-րդ եզրափակիչում 11 հաշվով տպավորիչ հաղթանակ էր տարել Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Թրեսի Հենկոգի նկատմամբ, իսկ 1/16-րդ եզրափակիչում 3-1 հաշվով պարտության էր մատնել Իրանցի Սալեհի Զադեին։ Փարիզում ընթացող ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում այսօր պայքարի մեջ են մտել հունահռոմեական 59 66 80 130 կիլոգրամ քաշային կարգերի ըմբիշները։ 59 կիլոգրամ քաշային ըմբիշ Վազգեն Խաչատրյանը հաղթանակով է մեկնարկել որակավորման փուլում։ Հայ ըմբիշը 1.16-րդ եզրափակում 8-3 հաշվով առավելության է հասել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Իլդար Հաֆիսովի նկատմամբ։ Մրցաշարի 1/8-րդ եզրափակում Վազգեն Խաչատրյանի մրցակիցը կլինի ճապոնացի Կենչիրո Ֆումիտան։ Գեղեցիկ գոտեմարտում հաղթանակ է տարել նաև 80 կիլոգրամ քաշային ըմբիշ Մաքսիմ Մանուկյանը, 11 հաշվով առավելության հասնելով իրանցի Յոզեֆ Դադերյանի նկատմամբ։ 1/8-րդ եզրափակում Մաքսիմ Մանուկյանի մրցակիցը կլինի Շվեդիայի ներկայացուցիչ Ալեքս Միշելը։ Հայաստանը գերցաներ քաշային կարգում ներկայացուցիչ չունի։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։